Але я сказав, що тут будеш ти, і вона чомусь одразу погодилась. Цікаво чому. Автопсія покаже. Ну от, любі мої. Кицюні, хором відгукнулися гості. Любі мої кицюні, прошу налити, перш ніж презентувати новий алкогольний шедевр нашого превосходительства, у якого відкрився справжній талант винороба. Я хочу знову почастувати вас ще однією фірмовою стравою. Старі друзі знають, а нові дізнаються, що Вашик самородок, поет, примітивіст. Вершина його творчості на сьогодні подається на ваш розгляд. Вашик хоче надіслати цей твір до Москви Путіну, бо той вважає, що ми в нерушимому і свободному. Гімн ракетних військ стратегічного призначення, урочисто голосив Вашик і по павзі проспівав речитативом. Кто законопачен в боевой отсек, целится иначе, чем человек. И не вертухайся, с нами не воюй, лучше сдавайся, мыс Гвардафуй. Знамя развивайся. Дальше идет мат, Хто не заховався, я не винуват. Гуманізмом яйця не морочте блін, не капітуляцію нуль хвілін. Толік, втираючи сльози сміху, продовжив конферанс. Вашик сам дав назву своєму новому алкогольному шедеврові Пекельна смола або аромати раю. Не розпитуйте рецепту, не викаже під тортурами. Зазначу лише, що основний інгредієнт перець чилі, бо його смак не приховаєш. Ваше превосходительство, прошу. Урочистий вашик обніс гостей скляною бунькою з рубіновим напоєм. Ситуація під контролем, шефе, доповів, витрусивши останні краплини з буньки до чарки хазяїна. У всіх холодна голова, чисті руки і гаряче серце можна починати. Отже, свисток, м'яч подається на кутовий, удар, гол. Слухай, кицюню, а звідки ти цю русалку знаєш? просичала літка, коли гамір за столом набув звичних алкогольних децибелів. Занад не відповів, бо у орка Кочубея в руках з'явилася гітара і тенькнула, вимагаючи уваги. Вашиків приклад надихнув і мене, оголосив Кочубей і заспівав, копіюючи відомого естрадника. Давай, скорее, брат, налей за адвокатів і врачей. Тіна, яка сиділа байдужою за своєю склянкою з мінералкою, намацала в кишені джинсової курточки пачку П'єра Кардена і підвелася з за столу. Я з вами, занадто на ходу видобував запальничку і сигарети. Ти ж не куриш, щиро здивувалася Літка. Ви що, не любите Кричевського? образився Кочубей. Це не про мене. А що про вас? Тіна повагалася якусь хвилину. Дайте гітару, попросила, наказала. Гітара пішла по руках, вмостилася у тіни на коліні. Прощай, десна, и не стучись, дождем тоскливым в окна лодки. Не вспоминай меня, не снись, и заноси песком обломки. И не волнуй волною ряд тех лет, что плыли вместе с нами. Прости, десна, так говорят. Давай расстанемся друзьями. Не обещай, не лги беспечно, что все поделим на двоих. Твой путь — извилистая вечность, в твоих псалмах я только стих. Нам к разным берегам сквозь строй идти опутанным путями. Немного в заводе постой под спущенными парусами. Я думала, что нету рая, и постижима жизни суть, к твоим лугам я припадаю и уношу в глазах росу. Слегка поглажу гладь плеча, мелькни косой за поворотом. Отсеребрился след короткий,